Eta lehenik uh, kondutan hartzen balin badugu Ipar Euskal Herria, enpresa sortzeak eh, ze osasunetan dira momentuntan? Eh, alako zenbaki uh, labur batzuk emaiteko, sortzen dira urtero eta urten sortu dira mila seireun eta berrogei enpresa berri Ipar aldean. Eta hori, sifre eh, hori, hainitz da? Eh? Bon, eh, ba, horroak kondutan hartu, hartu behar duzu, badirela, uh, kasik hamasei uh, miletik goiti enpresa direla iparaldean, merkatal eta industrikan baran eta sartuak, eta beraz, ba, heonetarik hamar, dira, bai, azken hamar urte hauetan, kopuru hori betita, betita gorao ari da, betita gorao, eta beraz, horrek uh, erakustean maiten du, badela alako dinamismo bat, Eh, eh, enpresa sortzen e, mugimendu hortan. Mm. Krisiak ez du e, eraginik ukana? Bai, eragina ukandu, zenta hori azkartu du, zenta krisian ondotik jindeak beren lana galtzen dute, gehienetan hori gertatzen da, eta nola nolaz ez diren eta proiektu ondidik era, e, eramaiten iparaldean, e, bakutsiak bere burua entzatzen da, bere burua berriz lanerat lotzea, eta beraz bere, bere, bere baitatik eta sortzen du enpresa berri bat, hola sortu ziren, hori zirizte, auto-entrepreneur mogimendu hori, eta horrek ere, eh, bon, garatzen du eh, kopuru hori. Horrek hainitz lagundu du? Auto-entrepreneur eh, molde horrek lagundu du? Bueno, lagundu ezin dezakegu hori egan. E, e, Langabezien direnak eta horretan sortzen dira, gero aktivitatea, ez da aski zabala, ez da aski azkarra, eta egia egan, e, hamarretaik bederatziek ez dute egiazko jurnalik ateratzen sistema ortaik, Beraz, bai, uh, eh, alako mohimendu berri bat sortu du, baina ez da iraunkora. Hmm. Uh, aipatzen zuala ere dinamika bat badela, enpresa sortzeetan, zoin eh, sektoretan dira gehienik sortzen? Bo, gehiengoa zerbitzuetan sortzen dira. Eh? zerbitzuetan, hara nola, komertzioan, Eh, asko sortzen dira komertzioan, bai eta ere turismoan. Eta eh, gure kezka da, industrian ez direla sortzen, eh, enpresa berria, enfin, sortzen dira batzu, baina raja askuti, eta eh, beti jenden zerbitzura emaiteko sortzen dira enpresak, hemen, ipar da Eta hori da gure berezita, fe, ez bat baina gure marka ondiena. Aulizia industrian, errandu eh, bai, bai. nola esplikatzen da hori? Bo, hala baita, uh, eh, eh, jenden, akti, afen, akti, e, kostalian kokatzen baita, eta hor, ez da hain erretz, guk ikusten dugu egunero, eh, zein zaila den eta aktivita, industrial aktivitateak sortzea, eta iduri, fa, iduri zez, baina egia da ere, zerbitzuetan enpresa baten sortzea, ez dela hain, hain kariua, aldiz, industrian proiektu berri baten erabaiteko, behar da, diru asko, asko bildu. Mm kostaldean direla indar guneak aipatu duzu. Eh, ba, aztertzen badugu horreka, bahne kaldea, kostaldea, nola ikusten duzu, eh, bada mm, desoreka onditzen ari da edo? Ez da desoreka onditzen, eh, aldiz, uh, fe, desoreka onditzen balin bada da jenden kupurua. Erne baita, eh, barnek aldean eh, eh, biztanleak, biztanleen kopurua ez da hain, hain beste emendatzen, aldiz kostaldean emendatzen da. Eta emendatze horrek ekartzen du bere baitatik uh, berria eta beraz enpresa berria. Uh, eta horren, uh, pixkat uh, desorekatzeko, horreka hori berriz eta berriz sortzeko edo azkartzeko, mintegiak sortu dira, iparaldean, Eh, iparalde guzian, mintegia sortu dira, eta horren bitartez entzatzen gira hori berriz azkartzea eta berriz uh, eh, eh, aktivitate sortzea eskualde guzietan. Mintegiak aipatuko ditugu istantean, bai. justu aipatzeko mm, ala ere iniziatibak izan dira barnekaldian, enpresek bat egin dute, izan da eskulan gintzan edo ofiziale zonbaitzu, baigurina aipatzeko bai, adibidez, bai. Mm, olako proietoak, eta sustengatzen ditu, eta nola ze, ze begi nola ikusten dituzu horiek? Ah, be, be, begionez, dudai daigabe, beharrezkoa baita, barnekaldean eta diren e, enpleguak atxitzia, eta emendatz, eta ez direnak e, berriz sortzea, edo, bai, e, begi bizikionez ikusten ditugu, eta, eta aipatzen zinuen, eta begurriko proiektu batzuk, eta hor ere guk eta sustengatzen ditugu biziki urbilitik, ara nola kontseilu emanez, eta lagunduz, lagunduz, uh, proiektu horiek lagunduz, bai eta ere dirua ekarriz, zenta badira dira eh, gutienez bi, uh, bi erakunde berezi, nun eh, guk eta parte hartzen dugun biziki rubiletik, dirua maiten dutenek, halako proiektuar, eta hola ere guk ere hola sustengatzen ditugu. En, mintegi horiek, Uh, aski sustengatuak dira, zuen ustez, uh, botere publikoen gani, edo um, erri elkarguen ganik, uh, eh, konkretu kemintzatzeko? Aski, ez da sekuran aski, uh, ez da sekuran aski, behar lukete ba, laguntza gehiago. Gero, uh, kondutan hartu behar da, uh, aktivitatea sortzeko, behar direla aktivitatearen sortzaileak. Eta laguntza asko alaguti, horrek ez du, uh, ez du uh, zinezko, e, ez da hor, egiazko problema problema da, problema edo e, zailtasuna da, zonbat eh, enpresalari diren iparaldean. Eta hori da gure funtsezko kezka, bester eh, beste laguntza eskatu aintzin, berda bere, bere baitetik zerbait egin. Eta uh, enpresalariak balin badira, e, egiturak badira, hoien launtzeko, hoien seitzeko, hoien eta eh, sustatzeko, baina uh, ez da, uh, mementoko zeurik, hori uh, da, uh, enpresalariak behar dira, enpresak sortzeko. Enpresa sortze eta hartzearen astea biatzen dela egun, gurekin peiola garai merkatal gamarako garapen saileko burua. Ostean, eh, aipatzen ginuen eh, lekuko mintegiak eh, bazira alde batetik, baina eh, ezin ber, lagundu behar zirela, enpresa sortzen zutenak, eta behar ba, horiek zirela falta, proiektu ere maileak, zer da proiektu ere maile bat entzat, zailtasun nagusia gaur egun? Zailtasun nagusia, nagusiena, edo importantena da, klienta berriak atxemaitea. Eta guk hortan, hortan lan egiten dugu asko, zenta enpresa batek eh, klienten bitartez bizi da. E, biltzen alda, susa. Egon gohonean ez da hain ez da sinetxazio dela, baina eh, biltzen aldira, e, biltzen alda, susa. E, laguntzak badira, dira, mota guzietakoak, mota eta kasik urririk atxemaiten dira. Aldiz, klientak behar dira bildo. Hmm. Eta klienten atxemaiteko behar da argi, argi izan, ze eskaintza egiten den, eta zein diren zinezko berizitasunak. Zenta, eungo eunian, txiki bat eh, sortzen denean, behar da pentsatu, jadanikan eskaintza hori badela hor nun bait. Eta gehienetan urbilenian. Eta beraz, ni hortan sartzen maniz, ze, ze gehiago ekarriko dut. Zein izango dira nire berezitasunak. Eta hortan behar da lan du. Mm. Beraz, aipatzen ginuen, haste berezi bat antolatzen duzuela, bai. sortze eta ahartzeari buruz, eh, zer da haste unen helburua? Asteunen helburua da e, erakustea e, zein diren e, laguntza guziak, zer motakoak diren, bai teknikoak, bai merkata ikertzeko sistemak, bai eta diru, diru, uh, iturriak, bai eta ere mintegiak. Eta hortako erabaki dugu, aurten, ameka garen egertakaria da, eh? beraz, hori uh, emeki emekiari gira, hori zabaltzen eskualde guzietan, eta asteen gira, eta beraz, azparnetik, gaur, goizuntan azparnen eginen da, bihar bai etzi dona, dona zaharren, gero azkainen eta gero maulen. aste guzia, ibiliko gira, e, mintegi guzietan, eta eh, eskaintza berri hori, efe, berri, eh, eskaintza e, oroko juri presentatzeko, enpresalari guziek. Hori da sistema. E, Enpresalariak idekia da, bai, edo bai, bai, proiektu bat baduen noho baiti ere bai? Dener, dener. Hortaz, uh, ke, uh, gai hortaz keskatua den uh, txari, jiten alda, urridik da, uh, eta uh, egun berian, edo goiz, uh, goiz luze batez, hor, uh, leku bat batean, ikusten alditu, bere... Uh, bere sustengu guziak Eh, bat batean, ara, eta egiten ditugu alako e, eh, speed dating, eh, mhm. hamar minuta batekin, beste hamar minuta beste atekin, eta badira ere konferentziak, gai berizi batzun ikertzeko, eta hor, xeetasun guziak emaiten ditugu. Mhm. Aldatu, indar, lanazia, odaz, horiekin duzu lan egiten, eta bai. horien egoitzetan edo ibiliko ziste, um, leku bakotxean erantzun desberdin bat emanen da, edo oroko jada? Ez, ez, ez, oroko mm -hmm. aldiz, nahi, nahi dugu azpimarratu uh, lekukotasun handi bat badela eta mintegi horiek eh, nahi nuke azpimarratu mintegi horiek biziki importanteak direla zenta enpresalari baten dako uh, aukera biziki ederra da uh, nahiko merke da eh, hor eh, parte hartzea, bada sustengu berizi bat, arras pertsonalizatua dena, eta lekuan berian. Eta beraz, hor, badute aukera, eh, bi urtez, eta batzutan bi urte baino pixka gehiago, eh, zabaltzen albaita e, kontratua, bi urtez bederen, baldintza oberenetan, ahal dute beren proiektua garatu. Eta hori, arras, arras importantea da, enpresalari baten dako. Hori, mm. buruzko informazioak atxemaiten aldira? Bai, webgunean, atxemaiten maiten dira, ba, mintegi bako txak bere, bere, bere promozioa egindu, bai eta ere gu, eta indurgegan bara bezala, denetan bai. Hori dena irekia da gau, mm. gau egun Baionako merkataritza eta industriaren industria gamarraren geroa, beraz, aipat dezagune, Ipar Euskal Herri mailakoa den erakunde bakarra, erraiten aldugu. Bai, bai. Desagertzetan dela, erraiten alda? Ez. Bat, ah, bat ere, ja, ja, ja. Eh, hori, eh, eh, zinez, guai uh, dela kasi bi urte, hortaz, uh, keskatu aginen biziki, zenta lege proiektu baten ba, bat bada, bada, eh, be, dia, nun eta merkataltan isurik gambarek, lekukoek, lekuko... Merkatal eta industri gambarak ez desagertu, baina kasik agentzia bezala uh, bilakatu eta burua eh, kapital edo erri handi batean. Eh. Macron legea zari zira? Bai, Macron legea zari naiz. Geroztik, bon, ez tabaidak handiak izan dira, aldaketak izan dira ere, eta gu akitanean, eta noraz, orain akitania zabaldu denez bi, bi beste bi erri alder, uh, erabaki hartua izan da, uh, hein bat pasatu eta, eta hein hori da muga hori pasatu eta, eta muga hori da hamar miletik goiti. Eta goa masein mila enpresa bat ditugu, beraz hamar miletik goiti, lekuk, eh, lekuko uh, eh, merkatalten frikan badak atxikitzen direla, diren bezala, Erenei baita iniziatiba uh, eh, kapasitatearekin, baita legezko kapasitatearekin, beraz hori atxikitzen dugu, aldiz, uh, egiten, lotura azkarragoak eta funtzio berezi batzuetan biltzen gira akitania guziarekin. Hori da, baina konkretuki, e, merkatal eta bara, egoiten da ezin egan den bezala, baina eh, bere eh, gaitasunak atxikitzen ditu, funtsesko gaitasunak atxikitzen ditu. Fun, funtsio batzu haman komunean izanen direla, bai, sail batzu, beste... Bai, ara nola, uh, ara nola informatika, kalitatea, eh, lehuzurzumen, jenden eta jenden uh, gestioa, hori uh, partikatzen da uh, orokorki. Eta horrek ez du ekarriko ahultze bat hemen? Ba, nahi eta nahi ez eh, ahultze bat ekartzen du, zenta naio da, guk nahi, nahi ginuke eh, gure eskutan atxiki dena. Aldiz hori ezin da egin, ezin da egin, e, nola ere bestaldetik uh, eh, gure sosituri parte bat kentzen digute, edo tipitzen digute, bera zori ere gure gain hartu behar dugu, nola tipitze hori behar dugu uh, obeenian gestionatu, alo. eta guk lehentasuna eman dugu uh, lekukotasunari, eta hemen, nolaz janduzu hastean, eh, iparaldeko egitura publiko bakarra da, mementoko zeurik, eta beraz zure behar dugu bai atxiki, bai azkartu, bai edatu. Hmm. Lugalde itzahmena aurten eh, sinatzekoa da, zerbait aldatzen aldo horrek Eh, guretako bai, bat ditugu proiektu frango presentatu ditugu, haran nola uh, azkartu, askartu, haran nola, bat dira proiektu asko, bai, Aldatu guk pentsatzen dugu hortarat bideratuko diren dirua gutiago izango dela, zenta denetan gutitzen dira eta beraz borroka bizka bat azkarrago izango da aldiz beharrezkoa dira proiektu horiek eta uh, lekuko ekonomiaren indartzeko arras eh, sustengatu beharko dira du da mhm. Bestalde Ipache Euskal Herri jarendako erakunde bat lujalde elkargo baten eh, alde posizionatu zineztena uh, bai, bai. eta industria gamaran uh, orai lehen den formula edruz irigune elkargo bat litaike zoek beti segitzen duzu uh, ba, ba, beti, segitzen dugu Euh, betidanik, betidanik, hori oh, dela euh, urte asko eta asko, eh, Merkataltan Euskikan barak euh, defendiatu du eh, iparaldearen nortasun politiko bat. Eta iparaldea da nunbait irudikatzen bakarrik zuen egituran? Bai. Oaiko egunean. Oaiko egunean, ba, da, oraiko, oraiko ginen gukida eh, egitura publiko bakarra, iparralde guzia bere, bere ere moan sartzen duena. Eta bai, gu beti danik defendiatu dugu uh, proiektu, fe, eh, nortasun politiko bat, naiz ez den gure gain ertea nor eta sartuko den, eh, hori da eh, hori da biztan leguzien uh, gauza, baina bai, hori defendiatzen dugu eta gaur, atzo baino askoz gehiago, ikusiz nola ere moa zabaldu den, eta nolaz eh, gu uh, iparraldean, alako xoko, xoko batean, uh, eh, kondutan hartu behar dugu, gu gaudela, iparraldea dela, bigarren, uh, bigarren uh, uh, eremu urbana, eh, e hiri uh, gune zabalena, bordalitik aparte, hiri e, e, handi hortan, mm-hmm. eta gure bosa ez badugu uh, entzuna azten, nahi eta nahi ez, uh, eh, iparaldeko egoera uh, txarragoa izango da, dudari gabe. Eta beraz, eh, guretako, beti danik importantea izan da, iparaldeak bere boza ukan dezan, baina gaur, atzo baino, askoz gehiago, askoz gehiago, mm. dudari gabe. Egan ez etzera desagertzeko tan, eh, merkat baina, bo, pixka bat ahultzen zela edo berrik eduratzen, bai, um, bai, bai. lujalde edo... Mm, Iriguna elkargo hori da, uh, atera bide bakarra, uh, Ah, gu ez gira, eh, hortik, eh, hortik adi. Eh, gure, gure egoera ez da arras erri elkarkoarekin lotua. Betidanik gu badugu diru iturri berezi bat, enpresarek emaiten dutena, baditugu gure zerbitzuak, eramaiten dugu proiektu autonomoak, eren eskolak eta proiektu asko eramaiten dugu gure gain. Hori erri elkarkoatik aparte. Aldiz, uh, aldiz, uh, eh, xuxenena edo, edo uh, baliagarri, eh, baliagarri izan daitekena, i, izan daiteke, biekin, ez, ez dakit bat egin behar denez, gutienez lotura handi bat izan dadin dudarik gabe. Bestetan egiten da hori, erten dutena, beste frantziko beste elkargoetan lotura horiek azkartzen dira gaur egun. Untsa da, hori dugu enpresa sortze eta jartzearen eh, astea dela egun, ortako komitatu zitugula, eta beraz eh, Ipaj Euskal Egean eh, lujalde desberdinetan eginen direla e, biltza horiek edo bai. mm, speed dating janditu zuen horiek. Mirezkak gurekin izanik? Mirezkak zuai, mirezkak zuai.